Дырэктар Зварот пары знікання лета То водгулле душы паэта то смутны вобраз развітання то струн дрыгучых замірання натхненнай песні жаль сардэчны, жыцця і смерці сімбаль вечны і люб і смутен час прыгоды калі душа ўсяе прыроды з тваёю злучыцца душою у адным суладдзі і настроі і ты маўчыш у маўчаць і далі, як бы в адной агульнай хвалі, в адной асветленай часіне жыццё злучыла свае плыні і бег свой вечны прыпыніла і неба твар свой адчыніла. На залаты парог паўдзення скрозь беларуннае адзенне у багне неба ясна-сіняй, ступае солнце, як багіня, і стрэлы косы раскідае, як чараўніца маладая. Пад гэтай ласкаю зіяння, спагадна добрага ўзірання, всё заспакоілася. Неба і поле знятага ўжо хлеба, І гэта далі лугавіны, На ніцях белай павуціны прывозяць восень павучкі. Яе красёнцы, чаўначкі у моры лесу мільгатнулі і лісцеў багру апранулі. І з кожнай лісцевай галоўкі глядзіць твар восені свякроўкі. Павее ветрык, шурхнуць травы, няма ў ім ласки, не забавы. Не, то не шолах каласочкаў, не смех блакітных васілёчкаў у межах росных збажыны. Не, то не музыка вясны, а ціхі жаль і нараканне з жыццём і сонцам развітаннем. Шыбуюць гусі ў край далёкі і жураўлі ў той самы край бывай жа лецейка бывай бывайце родныя валокі ну кажа раз міхал як будзе ужо вучаць дзеці ў школцы людзі парапы нашым за навуку аддаць у школку іх э, не ў руку давай харчы наймі кватэру на І бацька тут, як на паперу стаў вылічаць расходы страту і кончыў тым. Лепш сабе ў хату. Не трэба і кланяцца яхіму, наняць дырэктара на зіму, ну хоць бы яську базылёва. Дамо рублёў тры і гатова, хлопец спрытны да навукі. Ну, яська майстар на ўсе рукі, як да сярпа, так і да кнігі. Але ці будуць хлопцы слухаць, Каб не прыйшлося часам нюхаць яму ад вучняў сваіх хвігі. Антой заўважыў: « Як то, хвігі! Нюхая смеляцца псялыгі, скіпеў Михал. А гэта што? як ад свянцаю разоў сто як адлуплю три дні не сядзе тут вочы вниз спускае ўладзе ды слова ставіць смеласць мае я больш забыўся як ён знае о ты разумны ты ўсё умееш а 5 ды два не зразумееш дурны ў задачах як дубіна спыняе бацька грозна сына але вучыцца мне без дуру а не як згада спушчу скуру все разумець павінны самі і бацька ўсіх абвёў вачами кіўнуў выразна на аборку у На тым мы кончылі гаворку. Яшчэ дырэктар не з'явіўся, а ўладдзя хлопцам пабажыўся, што ён за вуха ўзяць не дасца. Няхай лепш возьме яго трасца. У дзве нядзелькі па пакровах прывезлі яську у лапцях новых. За ім два боты без абцасаў, насіў іх яська з даўніх часаў. Ад брата кіксы дасталіся, на ўсякі выпадак нясліся. Ну, вось, дырэктар вам глядзеце. Міхал ківае тут на яську. За кнігі заўтра і за ўказку, бо грошы бацькавы не смецце. Каб мне вучыліся старанна, не патураць ім ані звання, Михал звярнуўся к дарактору. А не паслухае, который цягні за вуха на калені, знайду лякарства я ад лені. А будзе ісці навука туга, подгоніць бацькава папруга. Стаялі хлопцы і маўчалі, на яську зрэдку паглядалі, а сам дырэктар звузел ростам, в сваім уборы бедным простым у зрэбных портках і кашулі стаяў як бы яго прыгнулі такім мізэрным і маўклівым у халаце суконным сівым шчакаўшы трошки ён начнуўся прыйшоў у памяць азірнуўся і он знаў усіх і яго зналі з уладзем колісь сябравалі але цяпер не тыя часы у не рабіць нязручна вы крунтасы бо цвёрда помніць ведаць трэба на ім ляжыць цяпер вучэба ён толькі леты скончыў школку і веды меў у одну столку ды і тых патраціў з палавіну у полі гонячы скаціну таксама хлопцы разважалі і як трымацца з ім не зналі то ці мець яго за пані брата, ці лепш з ім быць далекавата. Уладзік зараз шмых у дзверы, такія меў ужо манеры, дайшоў пыніць ён гаспадарку. З навукай хлопец штось не ладзіў, а Еўтушэўскі яго гадзіў. Еремцам клаўся ён на карку. Алесь за комінак схаваўся, адтуль на яску прыглядаўся і думаў там сабе без шуму, якуюсь смешную знаць думу, бо зрэдку голас усміхаўся. Яшчэ раз яска азірнуўся, павесіў шапку, распрануўся, як вузел, хлопец невялічкі, крыху маркотна з непрывычкі, бо тут так ціха глухавата лясы кусты і адна хата тут жыць сапраўды страшнавата лагчыны яміны раўкі тут пэўна швараться ваўкі злыдні ходзяць ваўкалакі папаўся ён тут не барака але спануры і страхлівы дарэктар наш быў палахлівы няма ні веры ні надзеі на вельмі добрыя падзеі. Эх, цяжка жыць тут будзе цяжка і нават каецца наш яська, нашто даваў ён сваю згоду. Каб знаў, не ехаў бы ён з роду, бо прападзе ён тут як мыш, Але ўжо выпілі барыш, І сам ён чарку выпіў. Шкода! У запек яська ідзе садіцца да дела ж трэба прыступіцца. Хоць і папаў ён у няволю, але выконваў сваю ролю. Бо так і гонар ты свой згубіш. Ну ты костусь чытаць любіш. Дырэктар костуся пытае, абы хоць гутарка якая. Люблю Э, але яшчэ не ўмею. Складоў ніяк я не здалею. Ну гэта брат ты мой паўгора, склады чытаць ты пойдзеш скора, абы каб літары нам знаць, а на склады ўжо напляваць. Паслебізуеш і нічога, не трэба розуму тут многа. А я калесь, алесь вучыўся, Пісаць ён нават налажыўся, гаворыць костусь пра Алеся. Што? Ужо з мяне вы смеяцеся? Алеся клікнуўся ім з печы. Хоць і пішу ды да і... не дарэчы, калі што і ведаў, то забыўся, бо ўжо даўно пісаць вучыўся. Цябе ж нябось вучыў лапата, вступіўся костусь зноў за брата, ты ў школе быў алесь паўгода, пісаў на дошцы кучка, мода, пісаў і конь і ветер вее. Не, наша лес пісаць умее. Ну гэта я то трохі знаю, хоць часам сам не расчытаю, што напишу. Такі пісака, не расчытай сабака. Але забельку сунуў руку, расправа ходзіць пра навуку, дастаў сваю цятраць старую. Вось паглядзі, як я малюю, якіх я тут наставіў птушак каракуль розных завітушак. Вось гэта э, кучка, гэта мода, а гэта конь. А тут колода, а тут пісаў дядька антош ён піша хораша небось неправда можно подзівіцца ён штось пісаў тут яшчэ ўлетку як браў кабылу на заметку калі ёй трэба жа рабіцца глядзелі ў трох на гэты шытак і ўсё разгледзелі да нітак і хлопцы тут пасябравалі язык і яську у развязали, сышлі з навукі на другое. Зайшла і гутарка аб тое, чым гэты кут багаты, слаўны сярод звяроў тут лось быў главны. І вучням нават тут прыйшлося сказаць дырэктару пра лося, які вялікі ён рагаты паджары і стрын галяваты калі э, глядзець на яго ззаду ад головы раголь грамада за ім шоў воўк зайцы куніцы і много всякой драбніцы барсу коза лісы вавёркі тхары і ласіцы і норки дырэктар слухаў захапленнем дзівіўся розным тут здарэннем як барсукаў парэдчы білі як тут куніц тхароў лавілі. Які характар нораў звера, якая ваўчая манера, таго не чуў наш язь ніколі, хоць быў чатыры гады ў школе. А на канцы, як пра гасцінец сказалі язьку, пра звярынец, каб скончыць тым усе навіны. Звярынец за гарад казіны, ўсё гэта панскія забавы, і сам звярынец быў цікавы. Высокі зложаны з бярвення і такі моцны но здзіўленне, каб воўк да кос не мог дабрацца ні простой верх ні падкапацца, не ўсунеш пальца там нідзе ты. Адным крылом звярынец гэты сюды выходзіў на дарогу. Займаў ён цэлую разлогу і лес, і лухы часть крыніцы. Улетку ў ім растуць суніцы, і хлопцы бралі колькі шапак. У ельняку з яловых лапак стаіць салаш, як тая хата. Раней тут коз было багата, крыху наўперад, не ў іх часе, Ды тая плойма ўся звялася. Так перадохла яна марна. Цяпер жа ёсць тут толькі сарна, ды даніель, э, казёл адзіны, гарогі тыя, як галіны. Адно здарэнне аб казлетым, што мела месца прошлым летам, апавядалі хлопцы яську як найцікавейшую казку. А гэта справа так была. Каня у кампанію казла, пускалі нанач у звярынят. І вось які казёл злачынят. С канём знаёміцца, сябруе, так след у след і спацыруе. І разам ходзяць і гуляюць і разам ночы каратаюць, ну словам сталі дружакамі. Ад дружбы к гульням пераходзяць. Ды тое тыя гульні часта шкодзяць козёл коня штурхеть рогами. Штурхель быў нагло нечаканы і ў жываце коня три раны. Ідзе цячэ ў хлапцоў размова і яська зрэдка ставіць слово, Прасё я тое распытае, Размова ладная, жывая, страхов таких тут наказали что язьки коленки дрыжали не і нізаво что па вячэры не смеў ён выйсці вон за дзверы а перад тым як спать лажыцца ён мусіў хлопцам паддабрыцца і хлопцы цёмнаю парою ішлі на двор з ім грамадою і там стаялі не ішлі ў хаты пакуль <clears throat> з натурай меў расплату затым у запек шлі і спалі. Туды ж і яську яны бралі. Ён у сярэдзіне лажыўся, ляжаў маўчком, не варушыўся, абы не легчы толькі з краю. Бо я з вас э, коўдру пасцягаю. Якое ж будзе вам тут спання, казаў наш яська в апраўданнем.